Otsailak bi gaur astelena da hau berri hon albistegia duzue berri hozar irratiaren albiste mankizuna ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Ba, garasi H. Bilduk Raul Maiza orkestu zuen alkategai giza. Orain arte irigintza eta ingurumena baita gazteria saileko zinegotzia izan den legealdi honetako alkate ordea Raul Maiza alkatetzarako hautagai aurkeztu zuten EH Bilduk larun batarekin egindako ekitaldian Xabila orain arteko alkatea izan zen berria iragarri zuena Lasaren arabera heldu den ekainetik aurrera etapa berri bat hasiko da berrizarren EH Bilduk hautagai bat aurkezten du zerotik abiatuko ezten talde bat lideratzeko alde zaurretik egindako lan sakon baten esperientzia eramanen du berekin horrek ezkerreko politikak publiko eta komunaren defentsa eta krisionen biktimei laguntzeko estrategiak mantentzeko beta eskeniko dio hau esesabilasak ekitaldian luzaturiko mezua bestetik Raul Maizak azpimarratu zuenez CH Bildun tokia dute eredu ekonomiko ekologiko eta sozial berri baten alde apustu egiten dut duten guztiok jaberastasunaren banaketa justuago baten alde daudenok eta langile zosotutako gehiengo soziala erreferentzi nagusitzat hartzeko prest dagoena aurtagaiak gainera auzokideak gonbidatu zituen hauteskunde programaren burutzean parte hartzera herri programa hotxelean zer burutuko da arloka bilduko diren lan taldeetan hain zuzen ekitaldian hautagaia aurkeztearekin batera xabila lasa eta olaia juarez autetxiak azken lau urteotan gubernu taldeak urututako jardueren berri zehatzaman zuten. Hauek gaur egungo alkateak eta zinegotziak udalak arlo ekonomikoan burutu behar izan duen alekin berezia azpimarratu zuen izan ere Nafarroako gobernuak ezarri dituen murrizketek eragin gogorra izan baitute udaletan nala eta guztiz ere egindako lanaren gaineko balorazio baikor eta guztiz positiboa entzunga izan zen ekitaldian. Berriozar elurrez jantzia jeiki da asteburuko denboraldea pasata. Itxaron bezala, elurra ekarri zuen asteburuko denboraleak eta ondorioz gaur astelenarekin espaloi eta errepideak zuri zirela aurkitu ditugu. Garbiketako kudalangileak asteburuan lan eta lan ibili dira errepideetan multzokatzen zen elurrak entzen eta honekin berriozar barreko zirkulazioa hobesten. Urrengo egunetan denboralea aritzen joango da, hala ere kontu zibili beharko gara errepideetan xabiotzak berriozar hartuko baitu, temperatura basuek izotza ekarriko dute eta honekin gogoraraztera gatoz gatz zaku pilatuak puntu bitan aurki daitezkela kulturgune parean eta lantzeluze parkean bertan pilaturiko gatza, komertzio aparkagune edo tatarien ateetan botatzekoa izanen da. Korrika batzordearen bilkura berria. 2008ko korrikaren lanketa zarduratzen ari den herri batzordea gaur ratxaldeko bost erdietan euskaltegian bilduko da. Korrika eguna minutu bateko eleak eta korrika txikia dira korrikaren baitan berriozaren eginen diren jarduerak. 2008ko korrika martxoaren emeretzean urepelen hasi eta hogeita bederatzean bilbon izanen du amaiera. Martxoaren hogeita batean gaueko amabiak jota pasako da korrika berrio zarretik aurretik iruñerri osoa zeharkatuko duela. Eta aste azkenarekin Santagedako koruak kalera aterako dira. Santagedako koru tradizionalak berriozarko hainbat komertzuetatik higaroko dira, ohiko buskabiltza egin asmoz gaztenen koruak aste azken goizean aterako dira amarrak laurden gutxitan eta aekak bizilagun ezberdinak bilduko ditu atxaldean, Euskal Herrian ezagun diren hainbat kanta abestu eta makila zorua jogutzeko. Aste ah, buruko futbol partiden emaitzekin irekiko dugu gaurko kirolen atala aurrera garazi. Gazteak berrio zarko zela jana aurreraren kontra lehiatu ziren utx eta bigaldurik, e, regionalean eskak burla desen aurrokapko partida jokatu gabe, gelditu ziren elurrak eragindako zailtasunak zirela medio hau atzeratua geratu baitzen, baita regionaleko mutilien partida ere kadete kategorian bai, ataldekoak zortzi eta utx irabazizuten eta betaldekoek bi eta bost irabazi ere lehenak arrotxapearen aurkale ziren eta bigarrenak aldiz, maristaz ademarren kontra. Urixek berriozar futbol elkarteari dagozkien, talde nagusien, aste bukaerako emaitzak. Eguraldi mintzatzeko unea dugu orain zer diogarko iragarpenak arazi. Egun hau deitxu izango dugula gaurko iragarpenak, geuri egingo du, batez ere egunaren amaieran, egunaren hasieran aldiz, baliteke elurra pur bat egitea, egu mendebaldeko aizea ulbizia ibiliko da, eta temperaturei da okionean, Gutxi, igoko dira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari da informazio gehiago datu zen orduetan berriozar irratiaren sintonian. FMK egun puntu zortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Thank